Eh, ah, mugabo urumva basigaye baheza eh. amakaminuza turaguha ikaze ivukami muri izo zahaza isanganiro eh, ka Eric wimana ari kumwe n'abari ko bariyimenyereza hari mu buhinga bw'ibyuma mbona bafite amafreshere menshi turaza kumenya amazina yabo mu mwanya muto Christian Savye ah, afatikanije na John Habonimana twategura kiganiro muri no minsi tuzovuga umwanya munini ya Move yego kugira rero tuvuge muvi turashaka guhereza inzimana abantu barabonye fedora mizingere yagenze byari biryoshe bya kuri iyi nyubako y'abafaransa ndetse bivuga ko cyane gusa kubera hariho umunyamahanga yabice biracika akaba yari umukongore yaturirimbiye ibintu biteye igomwe yavuze amasoro ari kumwe n'amakompanya umwanya umwe mbwa imbere yaho ivewo niyo wari aba abashe kuririmba bari bande Eh, hariho band yanjye Yves Tudatevye rero c'est quoi? Ego, Christian tudatevye no kugira yoko a ibiryoshya ah, gusumba uh-huh. aho rero yazanye amasabuni uh, bita eba sopu uh-huh. hanyuma ikazana n'amavuta bita eba jeri uh-huh. ayo mavuta amasabuni rero iyo uyoze ugiye muri dushe ukoga oya jone reka banza ndagucire mu gatoya urabona ukuntu tatari gikumi ciza erega vane abana banje bafungura neza kandi papa wabo yubatse clotine nta n'umusuma yopfa kwinjira kubera imbwa ikaze ego nibyo ni byiza ariko ntukingira umuryango wawe indwara zo ku rukoba mu gukoresha moviti habo sopu na moviti habo jeri ni mwoge moviti habo sopu mwisigana moviti habo jeri bihingurwa mu gitego arowe vera karuhariwe mu gukinga indwara zifata ku rukoba habosopu na habogeri eh. akaba rero ari we kane kane akaba ari we akaba ari we muhererezi mu minsi itatu zogira iyindi twe atura nk'undi muhererezi mushasha harakarimbo je nashaka kuzimana abantu vraiment yego bakaririmbo kabara bigeze kuri bigeze kuja no muhiganwa isaganura award rakumvise jo ndavuga sino kwihangana jo nure nyemere ndagashiremo level sound imuyinga aha next level sound ni studio yiwawe mugabo ntibatubwiye neza hariho erego hari nawe ivuga ngo next level akaca yumvira ngo ni buvira canke hari ku majombe canke hari hari i Buganda ni muyinga neza na neza ku batahazi ni hafi ya parking nshyashya y'imodoka ziva mu cankuzo karusi ngozi mhm. ndetse na kobero ni mu masanganzira kandi cyatanguye gukora ah, turi ko twagize ubwishyire hamwe bw'abaproducteri b'ama odiyo videwo bo ngaha muri muri muyinga turi ko turakorana cyane cyane n'uwitwa juma na tontonono cyane cyane muri kino gihe hanyuma rero ku bo dukenera barashobora kuca baturondera ku mirongo irindwi n'icyenda amajyana abiri mirongo irindwi n'umunani sewutani katire sewutani urakoze and john melodica yatwaye isanganiro award ngira tuzora mu mwanya kuguma tubivuga ko n'ibido byashika zoyikora no muri melodica iza murakoze utaramukirije abanyamuyinga uti kandi rwose ndabaramutsa cyane ego igice cya kabiri cya kiro kiganiro turondera karindwi ka samandari yashyitse muri studio za radiyo isanganiro akaba uno munsi tuje kwiga Yves Kami ariwe batagira Samandere nyene aka karimbo ko mumva mugira mumviriza amasegonda 10 musaze muzi ni waca kuko agiye kuvyandika kuri gitabo agira kimari hari ya kuri kaminuza y'u Burundi twagiye ati ngengende ngarura kenga umwami yarashengeye ataburonka umugabo n'umwana wiwe wa kingi nimba yaramurose nawe narashobora cyangwa ubivukana eh, icyo bita for eh, dusigurire umwana wa canshi wa minsi cyangwa nikiza david cyangwa abandi bigenda gute amategeko avuga iki mu bisanzwe dore eh, doteri uko imeze eh, igabuyemo kubiri uh-huh. hariho igice cy'ibijyanye no gukamisha mu bintu biboneka eh, taburo yashyizemo uburyo bwinshi agaca ayigurisha dufate nk'amadolari nka sankisoni dolari hmm. mugabo uwo wundi yayiguze akaguma agurisha kandi rero ayikoze nk'ubu hagaca imyaka myinshi uzasanga ifite agaciro kanini turabe nk'irya taburo yitwa jokonda murayibona cyane nk'ubu yobigurwa mu mamiliyari n'amamiliyari Eh, twarumvise abaririmbyi bakiriho naho bashaje mm. bavuga bati jewe nta matongo nsigiye umwana wanje eh, nta mazu y'amayitaje nsigiye umwana wanje mm. mugabo narasohoye turirimbo eh, yitege iki kubana biwe yitege yuko abana biwe bitege yuko bafise itunga rinini se wabo yasigiye cyangwa nyina wabo mm. kubera rero n'abaririmbyi b'abafasoni droit d'auteur itangwa biciye mu rupfu rw'uwayikoze mhm. rw'uwakoze igikorwa cyiwe mm. iyo yapfuye ni ukuvuga abasigwa biwe baca bamutora yego mu kumutora nabyo abana batanu tuzi yuko eh, ufise ihegitari zingahe bagabura ibice bitanu eh, none uwo muziki nawe baca bagabura gutari abana batanu umuziki mu bisanzwe urazi yuko uza kwevariwa mu mahera hmm. eh, kandi si abo gusa bawukoresha hariho niyo hamara kuba indisitiri y'umuziki mhm. nzobiha ubundi ego reka tukubaze ikindi kiba turumva ko ari ibintu sinzi ko hari ikintu esike vuza vepije quelque chose ari muhinga bw'ivyuma hari ikintu mumva watahure biragoye si ibyo biragoye gutahura mugabo dufate nk'ikintu gisanzwe hmm? mm. bakoremo uwo muziki kwanza bawuhagarike mm. eh, wewe urasohoye indirimbo mm. hmm? iyo ndirimbo cyangwa alubumu hmm? igihe habona hariho abagiye kuyigurisha iravugijwe mu maradiyo eh, amafaranga arasohotse hariho rero nk'abantu dufate ikintu cyoroshe cyoroshe tumenyereye eh, bashatse gusubiramo akaririmbo ewe burundi ngira ndakuririmbe ariko umuririmbyi arafise uburenganzira bwo kubahirwa ubwa mbere izina ryiwe ni ukuvuga igikorwa cyiwe kikamwitirirwa akitwa se wacyo uh, hariho rero ubundi burenganzira amuha bw'uko igikorwa cyiwe kidafatwa nabi ibihe byose Eh, ugereranije n'ibyo bintu byo gukamisha eh. bijya burenganzira bwo gukamisha buri limite dans le temps kuvuga bifise birafise ikiringo bitarenze bitarenze eh, mhm. cyo bakingana gute amategeko abivuga kwika ingingo ya mirongo itanu numunani yari rya tegeko rigenga ibintu vya droit d'auteur mhm. itegekanya yuko ibintu biri byumvi bisanzwe cyane eh, ariko mhm. nishura kuri kikiye eh. kibazo mwambagije cyo mhm. gusubiramo eh. bisanzwe uwo yaradze Eh, uwo uwo muhisi yaradze mhm. niwe afite uburenganzira bwo gutanga kujya mu kirenge cyasi uruhushya eh, mm. rwo kwiyongera atigeze abikora naho baranganya uburenganzira abana biwe bose eh, atigeze abikora amategeko nawe acategekanya urutonde baba ari umuntu umwe sivyo ariko kandi iyo umwe agiye harasigaye uwundi eh. afise uburenganzira ah, ku bisigaye byose ashobora gupanga umuryango akanafata n'ingingo y'ingene ibintu byogenda eh. mbega muri icyo gihe nta igihe eh, se agiye ataraje nk'umwana umwe cyangwa abandi um, nyina w'abo bantu ashobora gufata ingingo umuririmbyi kubera ineza yiwe n'ineza y'umuryango yobikora kandi ahubwo yobiha de personnes morale ni ukuvuga amashyirahamwe yewe niyo atari limite dans le mm. ntapfa mm. muga abantu bo barapfa mm. n'abantu bakubu basigaye rega aho niho cyatuma abantu babakuraje bagaca bavuga ati ni naba nka kami nzokunguka rega nta muntu adashaka kami ikintu kimwe no nibaze yuko shanjuma nkiza ubwo nyene ah, ariko eh, gifata umwanya ariko rero eh, ariko rero kami mu bisanzwe amategeko y'u Burundi aratomoye hmm. canke amategeko agenga ibintu bikorwa nk'ivyo bikorwa mvabwenge haba eh. hanze canke hano mu Burundi nibaze katomoye cyane gusa nibaza ko harimo gukwega amaguru ko abantu bamwe bamwe batikiriza gukora ivyo bintu itegeko rirafise ububasha buhambaye dufate nk'ubu ndabaye nk'akarorero hari indirimbo zama zivuga mu ma entreprise de telecommunication bobo ego nta guciriyemo ngaha twageze gukora ikiganiro eh. ego na Emery hamwe na na Halijo, na Halijo. aho Halijo ibyo bita Rington baja muri api bakarondera impapuro uh, nka registre de commerce canke uh, NIF kugira ngo zibafashe zibemerere gushobora kudandaza ibyo bari barakora mm. mbega umuririmbyi iyo yafashe izina ry'iwe akarikoresha uh, muri ubwo buryo hari icyo byamukingira 209 140 kuri 76 209 140 ari kuri WhatsApp canke SMS turashaka kubishura ku bibazo bivyo vya droit d'auteur ivyo vyose canke 79 691 1000 691 000 ego John Habonimana move Ego nasha kuvuga Christian urumva ko ndubunga hakimota hakimota nkuko hamye umviriza nkubwire iyo yawe kugwira mu mutwe muri minota itanu isigaye bahave bacatwandikira mugabo darandre ta dukurikire movit movit ni nawe waributse gukingira umuryango wawe urabona ukuntu tatari gikumi ciza erega vane abana banje bafungura neza kandi papa wabo yubatse korotini nta n'umusuma yopfa kwinjira kubera hari imbwa ikaze ego nibyo ni byiza ariko ntukingira umuryango wawe indwara zo ku rukoba mu gukoresha moviti habo sopu na moviti habo jeri ni mwoge habo sopu mwisiga na habo jeri bihingurwa mu gitego arowe vera karuhariwe mu gukinga indwara zifata ku rukoba habo sopu na habo jeri ni kirumara mu muryango kuko zikoreshwa ku bakuze no ku bana bantu mwese mwipfuza ibyo byiza byo muri movit nimwakure kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu n'icyenda amajana icyenda na kabiri ukoresheje movit usa neza umunsi wose hariho nk'abanditsi babaye n'abakuru b'igihugu mm, ba sedarse ngo kandi babigwaniye hakiri kare bakomeye rwose eh. ego nta handi nko mu bihugu turazi ko ibihugu bya afurika birenga mirongo itanu bingahe eh, wowe ugereranya nka mirongo ibiri byaba byarashoboye kubishika ko turazi yuko bigoye gushika ko sinzi yuko ah, ah, washoboye kugira washoboye kugira ah. intuze cyangwa uracika igikoko uko mera kose umwanya uzo gukoso umwanya ni ikintu gitinyitse ni akantu ivi agize kubera ko ariko baradusaba ko iyo ririmba yarimbye kantu hama hari wundi avuze ati none uwo barondera iyo basangahe aba yaratoranijwe naje ku mavi naje ku mavi hari naho usanga byo umva aracafise chance yego murabyumvise mhm. akajambo kanyuma mu kurangiza akajambo kanyuma akajambo kanyuma ni ukumenya yuko umuririmbyi yokora azi neza yuko ibikorwa byiwe bitazomara igihe gito cyane bizomara ibihe binini kandi agakora azi neza yuko abana biwe umuryango wiwe uzomutorana mhm. eh. murabyumvise rero ngira mu kanya turava tugira indirimbo zitanu abarinzi batanu eh, tubamenyesha ku kwezi kw'indwi gutangura tuzotangura kugira ibiganiro ku byerekeye ibintu bya gospel tuzotangura na groupe yo kuri saint esprit fise 25 ans ya nijibire batuza mm-hmm. kutubwira icyo ari cyo chorale mm-hmm. turazi ko ari ibintu byinshi tutavuga ku byerekeye amakorale afise amaze nk'igihe kininiya yifuza kuzotuganirira azi ko umuntu afise abuzukuru kubona akiririmba mm, biraryoshe ari jene kujya abashigikiwe abana biwe ntumenye ko n'umugabo wiwe bose bararirimba imekami yavuga bati bavuga gutorana kuba kw'abana bakibagira eh, nkaba nakoze ururirimbo bita urunganwe kugira ngo twinjire cyane eh, mu idonido ry'ubuzima bw'umuziki eh, tubwire watanguye kuririmba ryari umwaka natanguriye ko kuririmba ni umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani nkaba natanguye gukora ururirimbo rwa mbere ku muhinyanyuzi yeremiya akaba ariwe jeremy kuri cercle menya media studio ndumva ko atari bugufi cyane eh, hanyuma tubwire nibihe bintu washobora kurangura abantu benshi bakwibukirako eh, ku buryo muri iyo myaka twari tukira abana batoya twari tukira amaprimere twinjira amasegonde eh, ababyeyi ntibabidukundiye rwose byatubereye intambanyi bamwe bagatangura kubona yuko tugomba twadukana izindi ngeso yuko tudashobora kubandanya amashuri kugira nshobore kubandanya ivyigwa vy'iwanje mu muziki ntibyakunze ko nguma nkorana ishaka nkuko nari natanguye ubu rero uvuga ati uragarutse mu muziki uragarukanye inguvu zirasanzwe eh, mu muziki w'u Burundi Eh, subira inyuma gatoyi kugaruka n'ibyo ndagarutse kandi n'ubwa mbere naho hose nahagarika umwaka ntiwagenda ntasohoye akaririmbo nka kamwe ndakabuze naho nkabura mikoro naritura abagenzi abakora ku masitidiyo bakampa akaririmbo kamwe nkagasohora aho hose nakumye niyumviriza mbega ufise indirimbo zingana gute eh, eh, ubu mfise urwo rushasha rumwe niko runyegereye nicyo gituma navuga yuko ubu ngomba ntangure gukora kubera hariho n'umuhinyanyuzi yakanka yansohoreye aka karirimbo yamfashije yitwa eh, Eric Kamaro tubana muri quartier Neuf yavuze yuko azomfasha n'ubundi n'ibindi ariko aripanga nawe nyine mu minsi mike hari igihe azoba nawe yamaze gushinga studio yiwe muzotwumva rwose uretse rero izo ndirimbo umaze gusohora umaze kutubwira ko zitari nke n'ikihe kintu muri kino gihe uri kurakora ubona ko ari inkoramutima gishobora gutuma umuziki wawe utera imbere eh, ikintu ndiko ndakora ndiko ndiyumvira rwose anatandake atangura ibyiyumviro ikintu cya mbere cyo nisije teme ziri ko ziraza ndaziyumvira rwose muga nzozikora muri ino minsi nk'umuntu ariko arumviriza kino kiganiro yipfuza kugushikira kuguterera byaba ibyiyumviro canke naho uburyo bwiyo kugira ngo ukomeze gutera imbere canke umuziki wawe ukomeze gutera imbere gusumba iyo heza kugutora gute uwundondera ashaka kumfasha arashoboye kuntora kuri iyi nimero irindwi na rimwe ine n'umunani cumi na rimwe cumi n'imwe canke mirongo irindwi na zitanu amajana abiri na cumi na zitandatu amajana icyenda na mirongo itatu na zibiri buke bukingira byaroroha ubu unyura urakora wenyine uh, wumva bikorohera cyane burya n'igihe nakorana n'abandi ntibyoroha ibyo ntibyanyorohera kuko nasanga ndiko ari nka jeje nyine ndiko ndikora ko hanyuma biba ngombwa yuko mbona yuko basireka mfume kuko ntacyo mbona ariko ndahindura ariko turakora n'abandi nubwo no kwikorana iza kubandanya nivone yayo indi nyene mm, ncamitamo gukora uko nyine. tubwire nibihe bikogwa umaze kurangura mu muziki Eh, bituma abakunda ah, umuziki bakwitsigira gusumba ku bakunda umuziki w'u Burundi no kuwuteza imbere je ukuntu ndiko ndakora maze gukora video zibiri mu ndirimbo zitandatu nari maze gukora ndije nyene kuva mu mwaka na cumi na gatatu hanyuma nkaba ndiko ndakora n'izindi zishyashya zibiri zitarasohoka kandi zira rimwe ndabona yuko kare byo bikorwa ndiko ndakora kandi birakwiye abarivyi benshi ari usanga aba ari impano bavukana abandi ugasanga babikura ku, mafamiye abandi nabo ugasanga barumviriza indirimbo z'abaririmbyi bandi baba bararirimbye hanyuma bagaheza bagafatiraho bakaronka iyo inspiration yo kubandanya baririmba weho vyavuye hehe impano y'umuziki nkaho nayivukanye kuko ndaraba kera igihe nari umwana nasanze nkunda umuziki je navyisanzemo nkunda umuziki kandi nkaca mbona ntangura kuza kubona umuziki kwanza mbaza ingene bawutamba inza kuhera ku ndirimbo za Mr Nice na Chameleone umuziki ndawuzanira hage nyene ko nabona umenga ntibariko barakora abarundi ndavuga ati mu kubera nta musani w'uburundi ne bwamenye ndavuga ati eh kumbi kumbi natwe nanje nuririmba usanga ndashoboye nkabige ndigana kuri Chameleone mu bisanzwe natanguye kuririmba uyu mwaka nyine turimo mu mpera z'ukwa kane indirimbo zanjye zikaba zashoboye kuva muri studio mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu ego muri studio umaze kujyayo n'izihe ngorane wahuye nazo je kabisa ntango wayo nimwe nigeze nigeze zinjamo kubera ni ibintu byari bisanzwe bindi mu maraso nabifashe ibisanzwe nibihe bintu uri kurakora muri kino gihe kugira ngo biteze imbere umuziki wawe je ibyo ndimo ndakora nasaba ubuhoraho amfashe anje imbere ndaba yuko nanjye noshobora gutera imbere nk'abandi baririmbyi kandi nifuza yuko nobakorera ibikoreka bimeze neza n'uwe muntu yagufashe ukuboko muri kino gikorwa cyo kuririmba kugira ngo uno munsi ube wamaze gushika ku rugero rwo gusohora indirimbo zishika kuri zibiri cyane nk'uko bisanzwe vrema ntawe amfata mu mugongo gusa wowe horaho aranje imbere nkaza ndaronka udufaranga duke duke hama narashoboye gushika muri studio ndasohora izo ndirimbo zibiri usaba iki abakunzi b'umuziki canke wowe wese yoshobora kugira icyo guterereye caba iciyumviro canke naho uburyo ndabasaba ko bogira bomfasha kuko hajyanya ibanga riragoye hajya umuziki si ibintu umuntu yiyadukiza ni ingabire y'umuntu kandi hajya gufashanya birakenewe araza kutubwira ibyo amaze kurangura n'ibyo ariko arakora muri kino gihe nitwa Alain bakaba banhazira R&B ngo umuhanzi mba mu kinama nibyo muri make Alain watanguye kurimba ryari mbona kuririmba nk'ikiri umwana kuko n'ibintu byanyinjiye mu maraso hama ndabitangura buke buke ariko natanguye kwinjira muri studio ya My Bubble Record muri 2007 Ego birumvikana umuntu agerageje kumviriza uturimbo twawe ko uruturirimbo uyo mugwi bakaba bawita Yang Boyzime me urabizi ibintu by'imigwi yo mu Burundi biguma bisambuka byiyungame ubu undi kumwe no bita Simple mbo tuje nk'abaje kuvyura umugwi wacu turi babiri wa Yang Boys mu kinama kandi ndizera ko ubu kweri tugiye guhagarara dukora akazi ndizera byinshi muzovyumva na John kuri sanganiro Alain mbega nibihe bintu byakugoye mu muziki uh, nibihe byakoroheye mbo icyo ni ikintu kimwe mu byangoye nizera ko kunkorera indirimbo aba DJ ivyo byarangoye harabona asaba indirimbo ntibayimpe me ubu uburema jewe ndizera ko nzokwikorera buke buke n'inguvu yiwanje kumva ko nshoboye ndizera ko azomfasha nico kintu jewe nishimiye kuba numva ko nzokora aho ngejeje umva ko nshoboye amfashe ego nk'umuntu ariko atwumviriza ariko akurikirana kino kiganiro ah, ashobora uh, kuguterera ivyumviro no ni nawe waributse gukingira umuryango wawe urabona ukuntu teta ari igikumi erega vane abana banje bafungura neza kandi papa wabo yubatse korotire nta n'umusuma yopfa kwinjira kubera hari imbwa ikaze ego nibyo ni byiza ariko ntukingira umuryango wawe indwara zo ku rukoba